Esiet sveicināti, skan raidījums ielūdz Gregors skola pie mikrofona mācītājs Ārtas Druvietis. Šajā nedēļā runāsim par iesvēti, iesvētību, kā nu mēs kurš to saucam, par savu jā vārda teikšanu Dievam un ceļam kopā ar viņu, un par svētības izlūkšanos šādai dzīvē kopā ar Dievu. Bet kā parasti sākam ar aktualitātēm par to, kas jauns Svētā Grigora Kristīgās kalpošanas skolā, un kā parasti pēdējā laikā arī šoreiz mums būs iespēja dzirdēt vienu īsu interviju ar vienu no pagājušā gada studentiem par viņa lielākiem iegūmiem Svētā Gregora Kristīgās kalpošanas skolā. Ir laiks pieteikties mācībām Gregor skolā. Ja Dievs tev devis misionāru aicinājumu vai vēlies pieaugt attiecībās ar Dievu un būt par svētību kalpojot citiem, nāc un mācies. Dokumentus mācībām Svētā Gregor skolā jaunajam mācību gadam var iesniegt līdz 14. augustam. Iestāja pārbaudījumi notiks sestdien, 16. augustā, pulksten 10. Ja vēlaties uzaicināt Gregors skolas pārstāvis piedalīties kādā jūsu draudzes pasākumā, zvaniet vai rakstiet mums uz skolu. Sīkāka informācija par Gregors skolu var iegūt apmeklējot mājaslapu www.gregors.clv, kā arī zvanot pa tālruni 638 22 403 vai rakstot uz e-pastu skola atgregors.lv. Ko tu esi ieguvusi no šī mācību gada Gregors skolā? Nu, pirmkārt, es nācu studēt Bībeli, viņas izskaidrojumu, un tieši tos esmu iegūstis. Es ļoti pateicīgi par to, ka ir bijuši ļoti daudz dažādi mācītāji mums lekcijās, un tad apkopojot viņu viedokli un studējot, un, un pēc tam caur lūkšanām atkal uzklausot Dievu viedoklis, esmu gūs ļoti daudz atziņas. Stāv Bībelē rakstīts, Dievs ir mīlestība, un tad, ja mēs piemēram, ievērojam to, ar to visas lietas sakārtojās. Nu, vēl no ieguvumiem ir tas, ka tādā teiksim, cilvēku pulciņā, kas nākuši ir līdzīgi domājoši, tomēr redzēt, cik ārkārtīgi grūti ir veidot eh, savstarpējās attiecības un cik ļoti Dievs māca visus pazemībā, veidot attiecības pazemībā, lai būtu visiem labi. Un tas ir tāds ļoti, ļoti būtiski <laughs> priekš pasaules arī attiecībām. Kam tu ieteiktu mācīties Gregors skolā un kāpēc? Nu, galvenokārt es tomēr ieteiktu tādiem cilvēkiem, kas jau par to ir interesējušies, kam interesē vispār Dieva pasaules teiksim, būtība un sakārtotība. Cilvēkiem, kam interesē kaut kas vairāk nekā tikai materiālā pasaule. Nu, daži cilvēki man ir tādi bijuši, kas izteikuši vēlēšanos, kad gribētu, kad būtu derīgi atnākt un pamācīties. sarkanī saldos, bet kungs mani uzsīt skaidrību. ir dzelme pilna ar bildu, liec kungs krustu tam pāri kā tildu, esi ceļš man uz patiesību. Mateja evaņģēlīja desmitajā nodaļā mēs varam lasīt, kur kungs Jēzus saka tādus vārdus. Ikvienu, kas mani apliecinās cilvēku priekšā, to arī es apliecināšu sava tēva priekšā, kas ir debesīs. Bet kas mani nolieks cilvēku priekšā, to es arī noliekšu sava tēva priekšā, kas ir debesīs. Diezgan tādi radikāli un nopietni vārdi par ticības apliecību, par to, ka mēs apliecinam, kam mēs ticam, kam mēs piedaram, kas ir mūsu Dievs. Ir dažādas prakses, kādā veidā cilvēks ienāk baznīcā. Ir dažādas konfesijas, dažādas baznīcas, dažādas vietas uz zemes, kur dažādā veidā to dara. Bet saskaņā ar šiem vārdiem mēs varam redzēt, ka katrā kristīgā draudzē vai baznīcā ir kaut kāds veids, kādā cilvēks tajā ienāk. Un tas nenotiek bez tā, ka cilvēks apliecina Jēzu par savu kungu. Un šai gadījumā mēs iedziļināsimies mazliet tajā procesā, tā kā mēs esam misijas skola, kuras galvenais un lielākais mērķis ir veicināt dieva darbu cilvēku glābšanā uz šīs zemes, tad mēs šeit mēģināsim ieskatīties šajā raidījumā jautājumā par to, kā cilvēks, kurš ir Dievu uzrunāts, kā viņš ienāk Kristus miesā, jeb baznīcā, top par Kristus miesas daļu. Mēs luterāņi parasti sakam, tās ir iesvētības. Mēs mazliet jautāsim arī par to, kā tas notiek citās konfesijās, taču princips, kas visur visiem kristiešiem būs noteikti vienāds, ir būtiska lieta apliecināt Jēzu par kungu. Nenoliegt Dievu, bet apliecināt viņu par savu kungu, par savu Dievu. Citiem vārdiem sakot, ja cilvēkam dabiski, jebkuram cilvēkam, vienalga, kam viņš arī nepiedara un ko nedomā par sevi un citiem, katram ir kaut kāda dievi vai dievs. Ja Mārtiņš Luters savā katehismā ļoti skaidri to pasaka, tas nav jautājums Dievs vai ir Dievs. Tas jautājums ir, kas ir tavs Dievs? Kam tava sirds ir pieķērusies? No kā tu ceri visu? Kam tu velti visu savu enerģiju, laiku, domas, spēku? Pie kā tu esi pieķēries, no kā tu gaidi visu risinājumu un visu labu savā dzīvē? Kas ir tavs dzīves centrālās, mēs varētu teikt, ap ko griežas visu tavu dzīvi? Vai tas ir Dievs, debes un zemes radītājs? Vai tie ir kaut kādi citi dievi ar mazo burtu vai elki? Un apliecināt Jēzu par Dievu apliecināt visu varu no trīsvienīgo Dievu par savu kungu, par savu Dievu. Tas ir solis, kā rezultātā tu ienāc un kļūsti par vienu no Dieva ģimenes locekļiem. Un tas ir ļoti būtiski, ka mēs to darām skaidri, zinot, ko mēs ar to pasakām. Teiksim, mūsu luterāņu baznīcā ir tā tradīcija un kārtība tāda, ka cilvēkam, kurš ar savu muti apliecina draudzes priekšā šādu lietu, viņš saņem aizlūgumu un svētību no Dieva caur mācītāju. Šādai kristīgai dzīvē, kādu viņš izvēlas dzīvot. Lai mēs runātu vairāk par to, kā tas notiek, gatavošanās iesvētībām, pat iesvētība, kļūšana par draudzes locekli, visām lietām, kas ar to saistītas, mēs esam aicinājuši uz sarunu mācītāju ģirtu prāmnieku, kurš arī ir mācījis pagājušajā gadā Gregors skolā lekciju kursu par to, kā veidot un vadīt iesvētas mācību nodarbības jauniem kristiešiem vai topošajiem kristiešiem, un mēs lūksim arī viņu par šīm lietām padalīties. Sakiet lūdzu, ko nozīmē iesvēta baznīcā, Lutrāņu baznīcā, katoļu baznīcā, pareizticīgo baznīcās, ko tas nozīmē? Jāsāk no viena gala. Pareizticīgo baznīcā iesvēta ir tāda kā patiesībā neatdalīta no kristības – Tā kā mūsu baznīcā, Lutāņu baznīcā ir kristība, kā bērnam, un pēc tam iesvēta ir kā, tradicionāli sākot ar 16, tad pareizticīgo baznīcā viņi ir kopā, viņi tā kā neatdalām. Jo kristība nāk, kā kristība ar ūdeni, un tūlīt pat ir arī svaidīšana ar mirrēm, kas ir tā kā svētā gara zīmogs un tādā ziņā neatdalāms un neatraujams. To saņem arī mazs bērns. Savukārt, ja cilvēks ir jau pieaudzis, un teiksim, viņš varbūt ir kristīts, varbūt kādā citā baznīcā vai konfesijā, un ir pārgājis uz eh, pareizticīgo baznīcu, tad to kristību akceptē. Taču šīs vaidīšana ar mirēm, kā šī, kas ir tā kā tāda iesvētība, tā nāk vēl klāt. Bet tā tad nav atkarīga no vecuma. Tā notiek vienkārši kaut kādā brīdī, kad tas cilvēks to ir nobriedzis. Bet tāda tā kā mācība, kāds ir pie mums, tāda sagatavošanās, tāda kursa vai kaut kas tamlīdzīgs īsti nemaz nav. Tas viss tā notiek tur tā brīvi. Nu, pamatā tāpēc, ka tā doma, ka kristība un šī svaidīšana mīrēm nav atdalāmas. Kristība ir arī svētā gara kristība. Un tā praksē, cik es mēģināju noskaidrot, tad aptuveni tā arī tas tiešām notiek. Cilvēki, kas ir pārgājuši, viņi saņem šo svaidīšanu ar mīrēm, Un tas arī ir tas brīdis, ar kuru viņi kļūst par pilntiesīgiem draugiem locekļiem. Un teiksim, to uh, kristību, kas ir katoļu baznīcā vai lutāņu, to viņiem akceptē vienkārši. Bet katoļu baznīcā ir tā, ka Romas katoļu baznīcā kristība ir tā kā pie mums, kā lutāņiem, bērnībā. Un tad, ja es nemaldos, ar 12 gadu vecumu ir tāda tā iestiprināšana un arī sākās ļoti nopietni tie kursi. Jau ilgu laiku iet, teiktu, pat nopietnāk un ilgstošāk nekā pie mums kā Lutāņu baznīca oficiāli. Viņi iet ilgi, nopietni, un tad nāk šī arī tāda pati tā kā konfirmācija, kā iesvētība. Tā ir arī uzņemšana tajā draudzē oficiāli un vienlaicīgi. Jā, kas Romas katoļu baznīcai un pareizticīgo baznīcai ir līdzīgi, tas, ka šis pasākums ir kā sakraments, tiek uzlūkots kā sakraments kamēr mūsu baznīcā sakramentāli tāds uzskats, jeb nozīme viņam nav. Bet abās baznīcās arī vienlaicīgi tas ir tas brīdis, kad cilvēks ir pilntiesīgs draugs loceklis, un tas ir tāpatās arī pie mums. Tikai ar to atšķirību. Romas katoļu baznīcā ir nopietna tāda kursa gatavošanās un tāda iešana uz to, un tas ir arī tāds liels, garīgi tāds svarīgs pavērsiens viņu dzīvē, ka tagad viņi nu, ir tam izgājuši cauri, un tagad ir šī konfirmācija, šī iesvētība. Un viņš tagad ir kā draugs loceklis, pilntiesīgs. Nu, un es domāju, ka tur arī spēlē lomu tas apliecināšanas moments. Es kā pieaugušs cilvēks apzināti apliecinu, uz ko es eju, uz ko es parakstos, uz ko es esmu. Jā, tā kā apliecinājums gan pasaulē, kas redzamā, gan arī pasaulē, es domāju, arī, kas nav redzamā, bet garīgā pasaulē. Un tad mūsu baznīcā ir tā, ka pārsvarā normāli jau ir, ka tiek kristīti kā bērni. Tad vēlāk nu, mums tas vecums tur ir ir ap tiem 16. Noteikti ir šie 16, bet bieži jau ir daudz, ka kādu svētdienas skolu bērnu, kas ilgstoši jau ir nu, pusauģi tīņi, jau ir auguši, viņi jau Mēs varam redzēt, jau zināt, ka viņi ir nu, nobrieduši un, un savā garīgā izaugsmē. Viņi var arī to darīt, to varbūt divus gadus ātrāk. Bet tad ir šie kursi šā vai tā, kur tiek visas šīs pamattēmas vēlreiz izrunātas un, un apskatītas, un, un tā cilvēks oficiāli tiek iesvētīts un pievienojas draudzē. Iegūst visas tiesības, visas pilnvaras un uh, visas privilēģijas un arī visas iespējas arī piedalās vakarēdienā. Mūsu baznīcās tas ir atšķirīgi, cik es praksē novēroju. Romas katoļu baznīcā tas ir daudz stingrāk, tikai iesvētīti drīkst. Tā kā piedalīties vakarēdienā. Pie mums tas ir tā, kā draudz uzskata, kā draudz mācītājs to lietu, tā kā savās rokās tur un ar savu atbildību. Ko dara šajās iespējas mācībās Lutāņu baznīcā? Nu, mūsu Lutāņu baznīcā ir tāds noteikts minimums, kas būtu jāapskata kādas konkrētas tēmas, būtu jāapskata, jāpārunā, lai tas cilvēks, kurš iesvētās un grib kļūt par pilntiesīgu draugu locekli, zinātu, uz ko viņš īsti parakstās. Viņš saka, jā, iesvētas dienā, lai viņš zinātu, uz ko viņš saka jā. Patiesībā tās tēmas ir 12, 13, un tās ir visas tā kā, mūsu baznīcas pamattēmas, visas kristīgās tādas pamatlietas, kas ir grēks, kas ir baušļi, bībele un, un visi šie jautājumi. Tas pamats, tas fundaments, varētu teikt, uz kā viss ceļās. No vienas puses tas ir mācības, no otras puses, priekš daudziem, diemžēl, tas ir arī jaunums. Patiesībā manā skatījumā tam nevajadzētu būt jaunumam. Tas būtu tas, kam cilvēks varbūt iziet cauri. Viņam lielākajai daļai būtu jau jābūt daudz maz zināmam. Cilvēks vēlas nu, iesvētīties. Tikai kļūstot, ja mēs ņemam to perspektīvu par draudzes locekli, tad, protams, viss ir kārtībā. Bet, ja mēs skatāmies to, ka tas ir arī cilvēka apzināts jāvārds, iepratīm dievam, tad apzināta, apzināts jā kristum, tāda kā mēs to varbūt teikt, tā tāds izšķiršanās solis, tad man liekas, ka tas varbūt tās ir bijis pa strauji, jeb pa maz. Tam vajadzētu būt jau kaut kādiem pamatlietām, jau iepriekš zināmām, jo īsi pāris nedēļās apskatīt visas tās lietas, un tad uzreiz būt gatavam teikt, jā, un būt tādam, kurš visu to saprot un pārzina, ir tā kā pamazs. Tas ir varbūt saistīts tieši ar praksi, kā to iesvērt mācību, jeb iesvērt uztveru. Jo bieži vien jau mūsu cilvēki, kas nāk iesvētīties, ir cilvēki, kas vēlas precēties vai dažādi iemesli. Nevienmēr tas ir tiešām tāds, tāda vēlme. Es vēlos pievienoties draudzē, es vēlos visai pasaulē un draudzē apliecināt savu ticību, un, un, un, vai arī tas bieži nav nemaz tāds apzināts solis, kur cilvēks apzināti saka jā. Bieži vien pie daudziem tas tomēr ir tāds rituāls, pirms kura ir kaut kādi kursi vai ne. Un tajā gadījumā man liekas, tas īsto mērķi var nesasniegt. Kā notiek tieši šīs iesvaitas mācības? Tās ir tikšanās reize nedēļā, vai kā tas notiek pārsvarā un kā tas notiek jūsu draudzē? Es nevaru teikt, kā ir pārsvarā, es tādu statistiku neesmu veicis, bet mūsu baznīca noteikusi to tēmu skaitu un nodarbību aptuveno to apjomu, taču ir arī absolūtais minimums. Tas ir iespējams arī, teiksim, ka mācītājs veids vairākas pārunas, varbūt tās dod cilvēkiem kaut ko lasīt, un pēc tam to pārunā un pārliecinās, vai tas varbūt pamats, vai tas no skatīts un pārs, no pārdomāts. Drīzāk, var teikt, tad drīzāk kāds mūsu draudzē notiek, tad tas ir tā, ka mēs tomēr mēģinām piepildīt šo pilno normatīvu, lai būtu visas šīs tēmas apskatītas, lai būtu visas tās pamatlietas arī pateiktas, pārdomāts. Vienīgais tas, ka Mēs arī bieži saskaramies ar to, ka, kā jūs teicat, tie cilvēki nāk dažādi iemesli vadīti. Un bieži iesvēts mācības varbūt pat ir pirmā vai otrā reize, kad viņš savu kājas par baznīcā. Ir tieši taisni, kad nāk cilvēki, kas vēlas laulāties, kur būtu viena puse jau tā kā ir jau ar vienu vai ar abām kājām baznīcā, un otra puse ne ar vienu. Tad, protams, nebūtu jau īsti tā jauki pateikt, nu, tādēļ, ka tas ir tā, tāpēc mēs jūs nelaulāsim vai kā. Bet mēs dodam to iespēju cilvēkiem iesvētīties, bet ar šo prasību, ka viņiem vajadzētu tiešām arī kopīgi iziet šos kursus. Mums arī daudz pāri, kur varbūt tās viens cilvēks jau ir iesvētīts, otrs vēl nav, ka nāk, mēs lūdzam nāk kopā. Arī varbūt tās, lai domājam, ka jau vienreiz vairāk to dzirdēs, paļāvu un nenāks. Bet mēs esam pamanījuši to vienkārši, ka tā ir arī tā vieta, kur mums Tomēr ir jādomā par to, kā mēs cilvēkiem varam arī pasludināt un dot to vēstu, jeb to pamatu. Jo mēs nevaram veikt šos kursus tiešām ar tādu uzskatu, ka visi, kas nāk, ka viņiem ir savs garīgs pamats. Daudziem tiešām viņa nav, un viņiem varbūt tā ir pirmā konfrontācija ar baznīcu un ar visu, kas notiek. Jautājums par to, cik tas ir pareizi un eh, sakarīgi, ka tiešām cilvēki, kas nāk no malas un kas šos savus pirmos soļus spēr baznīcā tieši šādā veidā, cik apzināts ir tas viņu jā un tas viņu apliecinājums, nu, tas ir diskutējams temats, protams, kā rīkoties. Tāpēc es bieži saku, tas, kā mēs daudz lietas gribētu, kā viņas notiek, un tas, kā viņas patiešām notiek, praksē ir ļoti atšķirīgi. Bieži vien es domāju, ka daudz vietu draugiem un, un draugu locekļiem vai lajiem, kas kalpo, ir tiešām jāskatās, kas tie ir pa cilvēkiem, no kurienes viņi nākuši, kādu iemeslu vadīti, un tad arī ir izjūt no tā, varbūt tās ir tās arī tā nodarbība forma un veids jāmeklē. Jo mēs ar draugiem esam meklējuši gan ar kafijām, gan ar līdzīgi kā apskursā, varbūt tāda, lai tāda atmosfēra brīvāk, gan grupās dalījušies, un gan esam aicinājuši draugus locekļus, kas tad grupās ar viņiem varbūt runā, kur tad teikt, nav vienmēr tā mācītāja autoritatīvā balss, kas vienmēr pasaka, kas pareizi, kas nē, bet ka viņi var tiešām arī parunāt un iepazīt ar cilvēku no draudzes un aktivitātes un kaut ko. Tad, lai viņiem būtu viegli vieglāk ieiet draudzē, ja ieraudzīt šo. Jo to, ka viņi kļūst par draugu locekļiem, to jau viņi visi saprot tomēr ar to savu jā, bet ar to viņi tiešām to jā var teikt arī kā jā dievam. Tas ir atkal mūsu tāds uzdevums to kaut kādā veidā vest viņus pie tā. Un es domāju, ka tad, ja cilvēki saka un ir iesvētīti, teiksim, un saka šo jā, varbūt savā sirdī pilnībā nav vēl tā uzticība un ticība dievam, un ja nav šo soli līdz galam spēruši, tad um, mūsu uzdevums ir rūpēties tomēr, lai viņi paliktu draudzē, jo nu viņi ir draudzes locekļi un ka mēs viņus garīgi tomēr šajā ceļā vedam līdzi, vadam, stiprinam. Lūksim Dievu, visvarenais mūžīgais kungs. Paldies, ka Tu esi mūsu Dievs. Paldies, ka Tu esi mūsu vēdis pa tādu ceļu, ka mēs esam varējuši vienā brīdī savam stulbumam, ietiepībai, bezdievībai un dumpinieciskumam pārkāpt pāri. Tavā žēlastībā, vadībā un spēkā, lai pateiktu, ka Tu esi mūsu kungs. Paldies, Dievs, ka Tu esi mūsu Dievs, un paldies, Dievs, ka mums nav citu Dievu. Paldies, kungs, ka mums nav jāinteresējās, kāda ir vēlna plāna, kāda ir zīlnieču burbulējuma un pareģojuma, kāda ir vēl dažādas stulbības un plāni pasaulē vai dažādas ietekmes, bet ka tie visi nav mūsu Dievi, bet Tu esi. Mēs pateicamies Tev, Kungs, Jēzus, ka Tu arī mūs apliecini savu Tēvu priekšā, un ka mēs tiksim glābti tiesas dienā šīs Tavas apliecības dēļ, ka Tu mūs pazīsti, Tu par mums esi cietis, miris un augšām cēlies. Mēs, Kungs, pateicamies Tev par to, mēs slavējam Tev par to visvarenais Dievs, un mēs lūdzam svētī mūs un vadi tādā dzīvē, ka mēs tiešām spējam Tavā spēkā, svētā gara svaidījumā dzīvot savas dzīves, tā kā kristiešiem tas pieklājas, tā kā pieklājas ķēniņu bērniem dzīvot svētumā, šķīstībā, nenoziedzībā, tuvās attiecībās ar Tevi, mīlot Tevi un savu tuvāko. Lūdzam, Kungs, svētī mūs uz to, un lūdzam, Kungs, īpaši par visiem, kas vēl ir ceļā uz šo apliecību, lai varētu pieņemt un apliecināt Tevi par savu Kungu. To lūdzam Tev Jēzus Kristus varenajā vārdā. Āmen! klausījāties raidījumu Ielūdz Gregors skola, kas kristīgā radio ēterā skan katru pirmdienu pulkstens 5.10.